egunon eh, guztioi ongi etorriak berrion magazinera berriozar irratira. Goizeko bederatziak eta minutu bat, eh, hemen berriozaren 0 azpitik iru graduko temperaturan daukagu. Eh, gaurko eguna, hotza izanen dela dirudi, ala esaten digu behintzat, termometroak eh, asko jota bederatzi graduko temperatura izanen baitugu arratsalde eh, partean eta biharko ere antzeko aurre ikuspena ekartzen digu e, ba, gehienez amar graduko temperatura izanen baitugu bihar hori bai gaur zeruak oskarbin ditugu laino batzuk agertuko dira arratsalde partean eta bihar eta etzirako zerua lainotuz eh, joanen da eta e, astebururako agian euria egin dezake hori da ba, iragarpenek diotena eta ba, ez dakigu beteko diren ala ez. baditugu beste iragarpen batzuk ere, eta hoiek bai beteko direla, gaurko gonbidatuena gain zuzen e, izan ere, ba, gaurko programa interesgarria prestatun dugu, ba, gai e, potoloak, gai mardulak e, prestatun ditugu, gaur jorratzeko, lenik eta behin e, Josu Ostarekin mintzatuko gara, bera berriozarko laguna, berriozarko bizilagun eta irakaslea, hemengo institutuan, baina baita ere e, plataforma bateko kidea, e, hipotekak ukitutakoen plataformako kidea da, hain zuzen ere bihar e, bilera edo asamblea da irekia eginen dute, hemen e, udaleko bueno, eraikin berean dagoen kulturgune horrietan, arretxaleko zazpi, terdietan, hipotekei buruz hitz egiteko eta batez ere hipotekek eragiten dituzen desautzioei edo kaleratzei buruz hitz egiteko. Eta 2012 honetan Nafarroaren eh, konkistaren bosteungarren urte urrena eh, ba, egiten da eta horri buruzko itzaldia ere ginen duten datorren astean hemen berriozaren eh, Nafarroa bizirik mila bosteundamabi, hamabi ekimenaren eskutik hain zuzen ba, talde horren, ekimen horren ekide bat Sergio Iribarren izanen dugu gurean. Baina hori guztia hasi baino lehen, badakizuen gure albistegiaren tartea izanen dugula hurbileko albisteekin, bai Nafarroako Iruñerriko eta nola ez, Berriozarko albisteekin. Beraz, eh, segi irratiari lotuta, segi entzuten FMko puntu zortzia eta eguzkiplaza.net, eh, asteragoaz eta... Eta hasi Euskararen legearekin hasiko dugu gure gaurko albistegia bazter utzi baitute Euskararen legea aldatzeko proposamena. Hemezortzi boto alde eta hogeita mabi kontra. Zenbakitan, emaitza hori jaso du ezkerrak, izkierda ezkerrak, Euskararen legea aldatzeko eta Euskaraz ikasteko eskubidea Nafarroa osoko sare publikoan bermatzeko asmoz, Nafarroako parlamentuan aurkeztutako proposamenak. Atzera bota dute Nafarroa baiko eta bilduko parlamentarien babesa baino ez baitu jaso. UPNek, PSNek eta PPek berriz kontrako boza eman diote. Izkierda ezkerreak aurkezutako proposamenak helburu argia zuen talde horretako parlamentari txema maule honen hitzetan honek esan baitzuen Nafarroa osoko gurasoen eskubideak berdintzea zela ba, proposamenaren helburua hau da, denek aukera izatea semealabak euskaraz matrikulatzeko. Nafarroa osoan eta sare publikoan eskubide hori gaur egun ez betetzen eremu ez euskaldunean eremu horretan ikastolek eskaintzen dute de eredua eta zentro horietara jo, jo behar izaten dute euskararen aldeko autua egiten duten gurasoek ikastoletara bai eta eremu mistoko ondoko herrietako ikastetxeetara ere Autu horrek hain zuzen ere, alegin berezia eskatzen die gurasoi, maule honek azpi azpimarratu zuenez, ezkerriako parlamentariaren ustez, ordea alegin egitea administrazioari dagokio. Gizarteak gainera Euskarazko irakaskuntzaren aldeko jarrera argia erakutsi duela gogorarazi zuen eta Nafarroako gobernuak ondorioz eskaintza errealitatera egokitu beharko lukeela eskaera hori eh, erantzuna, edo eskaera horri barkatu erantzuna emateko. Datuek erakusten duten errealitatea ikusirik gutxieneko akordioa lortzeko asmoa agertu zien maule honek Nafarroako parlamentuko gainerako kideei. Ez zuen lortu ordea, Nafarroa baik eta bilduk baino ez baitzioten babesa eman Ezkerriak Euskararen lege aldatzeko aurkeztutako proposamen horri argi utzi zuten ala ere, ez zutela babesten egun indarrian dagoen eh, legea ez erantzuten Nafarroak dituen beharrei lege baztertzailea delako esan zuen Nafarroa baiko nekane perezek antzeko iritzi argertu zuen bilduko bakartxo ruizek eta esan zuen Euskararen legeak jasotzen duen zonifikazioak hizkuntza eskubideak urratzen dituela. Eta beste lege polemiko bat, oraingoan gizarteratze errentari dagokionez, atzo onartu baitzuen eh, Nafarroako parlamentuak gizarteratze errenta berri hau baldintza gogorragoekin. Oposizioko talde nagusiek aurkako botoa eman zuten eta legeak UPN, PSN eta PPren botoekin egin zuen aurrera. Lehen aldaketa izenari dagokio aurretik oinarrizko errenta zena gizarteratzeko errenta izanen da aurrerantzean. E, horrekin batera aldatu da ura kalkulatzeko modua. Lehen gutxieneko soldatari lotuta zegoen, baina orain Nafarroako gobernuak erabakiko du zenbat emango duen. Atzerritarrek zailtasun handiagoak izanen dituzte eskuratzeko Nafarroan azken bi urteetan bizi direla erakutsi beharko baitute eta lehen urte bete besterik etzen. Beste berritasun bat da, langabezia sariak galdu dituzten langabei etzaielak gizarteratze errentarik emanen gobernuak uste baitu horrek sari horren izaera desitxuratzen duela. Horregatik bi laguntza mota izanen dira bata, gizartean bazterturik dauden entzat izanen da, eta haien oinarrizko beharrak asebetetzeko, eta gizarteratzea bultzatzeko emanen zaie errenta. Langabek berriz, beste laguntza mota bat izanen dute sei hilabeteko epean gobernuak zehaztuko duena. Bitartean, gizarte politikako kontseilariak erabakiko du zer laguntza eta zein baldintzarekin emanen zaien. Legeak Gehienak aipatzen ditu errenta jaso alizateko iruzurra egiten dutenentzat eta behartu egiten ditu jasotzaileak kooperazio voluntario lan edo gizartearen mesederako beste ekintzetan parte hartzera. Parlamentuko eztabaidan UPNeko Jose Antonio Rapunek defendatu zuen egoera ekonomikoaren aldaketak behartu egiten zuela legea ere moldatzera, baina gezurtatu egin zuen legeak gizarte errenta jasotzeko eskubidea urratzen duela. PSNeko Maria Victoria Reizak ziurtatu zuen sistema jasangarria solidarioa eta luzera begirakoa bilatu dutela eta bazterketa sozialaren betikoratzea eragotzi nahi zutela. Azalpen horiekin ez dira ados azaldu oposizioko taldeak irizpide ekonomizista hutsak eta eskuineko filosofia baztertzailea baliatu izana egotzi zien Nafarroa baiko Xabi Lasa berriazoarko alkate denak legearen bultzatzailei gainera etorkinei buruzko susmoak pizten dituela ziurtatu zuen bilduren aldetik bikendi bareak bereziki deitoratu zituen isunak eta zigorrak ezartzeko aleginak haren iritziz legearekin bazterketa arriskuan jarriko dira egoera horretan ez daudenak eta amildegiaren ertzean jarriko dira baldintzak betetzen ez dituzten pertsonak. berriozarko albisteak izpide orain, hemen berrion magazinean, eta hain zuzen ere, gure buruaz hitz egiten hasiko gara, eguzki plaza elkarteak asambladan nagusia eginen baitu, heldu den larun bat honetan eguzki plaza elkarteak besteak beste irrati hau eta eguzki plaza.net bezalako proiektuak kudeatzen dituen komunikazio taldeak, batzar edo asambladan nagusia eginen du hilaren hogeita batean, larun batarekin atxaldeko zazpietan, Gaztetxean, artekale kaleko zenbakian duen egoitzan. Hala, gonbide, luzatu nahi dio gure proiektu komunikatiboa lagundu nahi duen berriozarko jende orori. Bilera horretan, 2008 urtean egindako kudeaketaren balantzea eginen da, eta batez ere berriozarko irrati publiko honen kudeaketa hartu eta edabide hau martxan jarri izana. Horrez gain, elkarteak 2008 urterako prestatu dituen proiektu berriak aurkeztuko dira. Proiektu honekin bat egin nahi duten guztiei, bankuko kontu korrunte zenbaki eramateko deialdia egin du Eguzki Plaza elkarteak, geure egitasmo eta edabideekin aurrera egin izateko beharrezkoa baita hilean iru euroko ekarpen ekonomikoa. Bileraren ostean, afaria eginen da berriozarko jatetxe batean eta afari horretan izen emateko e-postaz egin daiteke Eguzki Plazakoak abildua gemail.com elbide elektronikoan. Eguzki Plazakoak abildua gemail.com. Baina baditugu bestelako berriak ere, berriozarrekin zerikusian dutenak, berriozar zorpetze mugatik urrun dago oraindik, Komptos ganbararen esanetan. Berriozarko udalak bat kakotx lau milioi euroko zorra du epe luzera eta hori bere zorpetze mugatik urrun dago 2008ko fiskalizazio txostenean kontos gambarak adierazi duen bezala. Urte horretan udalaren diru sarrerak funtzionamendu gastua eta finantzakarga baino ugariagoak izan ziren kontosen esanetan. Aurrekontuak aztertuta ganbara honek dio 2008an berriozarko udalak bederatzi kakotx bi milioi euro gastatu zituela eta zortzik akots bederatzi milioi sartu. Gastuek behera egin zuten euneko hogeita maikan aurreko urtearekin alderatuta funtsean inbertsioek behera egin eta diru sarrirek ere behera egin zuten euneko zortzian. Diru gutxiago kobratu baitzen zergen eta kapitalaren transferentzien bitartez. Gastuei dago kionez, alor garrantzitsuenak onakoak izan ziren, langileen alorrean euneko hogeita emeretziko gastua, inbertsio inbertsioetan euneko hogeita maika eta bestelako ohiko gastuetan euneko hogeita bederatzi. Diru sarriren euneko berrogeita mairua berriz, transferentziei dagokio eta euneko berrogeita bia berriz zergei. gehi. Ekonomia kudeaketari dagokionez berriozarko udalak legedia betetzen duela ondorioztatu du kontos ganberak bere txostenean eta aurretik egindako aholku nagusienak ere bete dituela. Eta gogorartuazi nahi dizuegu udalak sustapen kanpaina abiarazi duela berriozarko udal kiroldegian abonatu berriak lortzeko berrikilan sozietate publikoak berriozarko kirol instalazioen kudeatzaileak azaltzen du instalazio instalazioko abonatuak izateari utzi zutenek aukera izanen dutela 2012ko urtarriletik apirilera berriro ere abonatu ahal izateko hasierako kuota ordaindu behar izan gabe. Bestalde hilabete hoietan kide izateko egindako eskaera berri guztiekin hasierako kuota zatika ordaindu ahalko da hileroko 6 epetan. Informazio gehiago jasona izan ez gero berriozarko kiroldegira jo dezakezu ez, antxoa ingo zendea kalea zenbakirik gabe, eta ondoko telefonoan bederatzi lau sortzi, iru bat zazpi bat bederatzi, bederatzi lau sortzi, iru bat zazpi bat bederatzi, edo posta elektronikoz berriozar abildua berriozar.es, elbidean berriozar abildua berriozar.es. Eta azken gogorarazpen bat batuka da taldea sortu nahi duten gazte lekuan batuka da ikastaro bat prestatu baitute bertan otsailaren zazpian hasiko da eta ekainaren emeretzian amaituko ikastaroa erabat praktikoa izanen da eta lehenengo egunetik instrumentuekin ariko dira ikasten hainbat ritmo jorretuko dituzte bainat hartze irakasleak lagunduta. Abia puntu honetatik hasita asmoa berrio e, eh, ba, batuka da mm, talde propioa sortzea da. Edozein zalantza izan ez gero, gazte lekuan galdetu dezakezue, mentxe, arte kale kalean. Eta honekin amaitutzat ematen emanen dugu gure gaurko albistegia. Berehala itzuliko gara Josu Ostari elkarrizketa eginen diogu hipotekei eta desautzioi buruzko elkarrizketa izan ere bihar e, bilera edo asamblada izanen dute Berriozarko kulturgunean arratsaldeko zazpi terdietan horretaz hitz egiteko. I'm gonna die. eta hemen eh, jarraitzen dugu berrion eh, saioan FMko ehun puntu zorzian eta interneten eguzkiplaza.neten eta gurean dugu ja da Josu Osta hipoteka dela eta ukitutako taldeko kidea eh, Josu kaixo egunon Kaixo egunon bai e, bihar mm, ostegunarekin bilera asamblea da izanen duzue hemen berriozarren e, kulturgunean Bai, eta, bai, e, bai. bai. Eh, bai. zehortutan izanen da, eta pixka ba, bat... Zazpiter eta kulturgunean, bai, kulturgunean barruan, eh, gero goian dagoen geran. Mm -hmm. e, eh, ba, hipotekez e, arituko zarete, zuen taldearen izenak dioen bezala, eta batez ere desautzio edo kaleratze ez, e, jendea bere etxeetatik e, kaleratzeaz, ba, bankuan zorrak dituela eta E, bueno, errealitate gogorra, mm, zuek azaleratzen ari zaretena, baina hala ere oso oikoa, ez? E, zuek e, behin eta berriz salatzen duzuen bezala, e, egunero gertatzen ari baita hori? Ba bai, e, gezurra dirudi, baina oso egoera gordina da, gero eta gordinagoa, Ba, hori da, krisisaren ondorioa. Eta mhm. orduan hori da problema. Orduan, alde bat, jendeak ez du lan egiteko aukerarik, eta honen ondorioz ezin du pues, e, zituen kredituak, eta orduan ezin du ordaindu, eta azkenean kanporatzen dute. Orduan ez dakizen bat urte ordaindu eta gero, e, eh, etzetik kanpo, hori da, beste eskubidea aurratzen dena, Mhm. Eta ez da hori bakarri, bezik, eta gero jarretzen, jarretu behar dute ordaintzen, ordaindu ez baina etzeri gabe, eta ordoan bizitzeko behar dute beste pisu bat, eta ezinezkoa da azkenean, eta bueno, problema asko sortzen dira, eta irten bide bat eman behar diogu denon artean, eta batez ere administrazioak e, bai, eskua sartu behar du, eta zuzendu gaia. Mhm e, bueno, e, errealitate hau salatzeko, e, lehen aipatutako plataforma sortu da, zu plataforma horretako kide zara, eta e, horrekin batera e, M amabost e, mugimendua ere badago, behintzat karteletan, eta badirudi atxikimendua ematen diola, jende asko biltzen da e, asambla dauetara, adibidez berriozaren duela gutxi, abenduaren hasieran beste bilera, beste asamblada bat egintzen zenuten, jende asko biltzen da, da, e, Ba, berrezaren abenduaren hasieran egin zen asanbladan, berro eta marren bat lagun, mm elkartu ginen, baina ez, den, ez ginen deno berrezarkoa, bezik eta iruñerrikoak ere bai, mhm. eta afektatuak ere etorri ziren persona batzuk. Eh, bai eme, eh, maiatzak ama bostek bai sortu duzuela, zuela, baina orain badu autonomia nahiz eta harremanak izan e, maiatzak ama bostekoekin. Mhm. Baina badu bere autonomia eta eskubide guztiak eta bere telefonoa eta bere bai, bai. autonomia osoa. Mhm. Eta espero dugu bihar ere eh, jende asko agertzea. E, oso importantea iruditzen zaigu e, udaletzean dauden partido politikoak agertzea eta DNI personalki bidali diegu eskutiz bat, gonbidatzen, Eta, bueno, espero dugu agertuko direla. Mhm. Gero honekin lotuta, urrengo plenoan aurkeztu nahi dugun mozio bat, e, hau, salatzeko eta irtenbideak eta guk eskatzen duguna e, eh, adirazteko. Eta horregatik oso importante ikusten dugu, bueno, eh, dosen zen pasona gertzea, baina politikoak bereziki ere bai. E, Lehen aipatzen genuen, oso kasu oikoak direla, egunero gertatzen direla, naiz eta askotan ez garen konturatzen, ba, edabideetan ez direlako egunero agertzen, noizean behin datu batzuk ikusten ditugu, ditugu, bat kontra esan korreak eta baina mm, adibidez, Nafarroa mailan zenbat pertsona egon daiteke ba, ba, hipoteken gatik ba, kalera eh, ateratzeko zorian edo, edo beretxea galtzeko zorian? Bai, bueno, e, e, hori urten arabera, azken urtetan 2008-tik aurrera, ba, i, igoera izugarria izan da, ikusten bazu grafikoak oso argi agertzen diran, datuak, Nafarroan gaur egun esan dezakegu, pues, eh, egunero bat edo bi edo bat eta binen artean. Mm -hmm. eh? Egunero. Da, baina, bai, e, pues, iaz, e, datuk ez daude oso argi, ba, bosteun hogeita bat, esan dute beste, beste junkaritan irureun lau, Azkenean, berdin da zenbat diren, azkenean gehiagidea, mhm. Hori da problema, ez? Uh mhm. -huh. Baina, adibidez, Valentzian, iaz, zazpi mila irureun hogeita bat sortu ziren. Mhm. Eta ez da hori bakarri, baizik eta bi mila sortzi garnetik, bi mila bost arte, orduan, zazpi urtetan, e, estatu mailan bosteun mila familia kanporatuta izango dira. Hori da, zenbaki, pensazu ez, familiak eta personak eta semea labak, ero eskolan zer da gertatzen dena, bueno, edo zen gauza gertaliteke hori, ez, hori, Azkenean, problema izugarria da. Mhm. Eta, suposatzen dut, berriozar ere ez dela errealitate horretatik kanpo egongo, berriozarren ere kasuak baditugu? Bai, bai, bai. E, guk ezagutzen dituguna, iruspalau, zehaz mehaz, ba, e, haiekin harremanetan gaude, Eta hortaz gain, supuesten dugu buz, amarren bat ere izango direla. Nafarroan dauden datuak eta berrezarko egoera ikusita eta kasen bat, eh, bueno, personak eta egoerak ekonomikoak, buz, bai, supuesten dugu amabosten bat izango direla, baina guk ezagutzen dituguna iruspalau. Mm Eta benetan, e, egoera lagrian daudena, ez? Suposatzen dut zuen gana jo edo, bueno, laguntza eske? Bai, bai, bai. Hombre, gure helburua da Eh, argi dagoena guk ezin dugula e, eh, pizua ordaindu edo beste pizu bat ematea e, haiei, ez? Baina mhm. gutxienez laguntzen eman eta aizu begira. Hori da zuekin gertatu dena hau ez da zuzena eh, eta elkartasuna diraztea. Hori da importantena eta ez elkartasuna psikologikoa bakarri bezik eta juridikoa ere bai. Orduan badugu abokatuak eta haiekin harremanetan jartzen dira eta aber nola bideratu Gertatzen dena da, hipoteke munduan iluna da, uh -huh. Eh, iluna esan edut hori, sinatzen dugunean, ez dakik zer sinatzen dugu, badago letra txikia ipatzen dena, auskaloz uh ere esaten duen, gero kreditu bat, gero beste bat, gero e, eh, seguro bat hori ziurtatzeko, eta azkenean jendea, pues, pues, pues, problemaz beteta dago, eta gero aurre egin behar dio, <laughs> eta hori. Zeren, hasiera batean, bankuek oso... <laughs> oso alaiki esaten digute, bueno, mm, hartzazu hipoteka hau, edo e, etxea erosteko, autoa erosteko, mm, aspaldi ere krisia baino lehen, ordenagailoa erosteko ere e, e ba, kredituak eskaintzen zituzten, baina gero letra txiki ikusten duzunean, ikustezakezu, ba, beraz, berez, erosten ari zarena, balio duena, baino askoz gehiago ordaintzen duzula interesengatik, ez? Eta jendea sorpetu egiten da, ia leporaino, e, eta eta gero ezin du ezin du ordaindu, ez? Eh, realitate hori da egunero errepikatzen den hori. Bebe, bai, hori da. Mhm. Orduan, azkenean, zuk ordentzen duzu eh, balio duenaren bikoitza. Mhm. Eta hori da banketxeak irabazten duena. Gero mhm. esaten dute galtzen dutela honekin, nik ez dut ulertzen. Ez dakizen bat urte jendeak ordaintzen du, eta gainera haiek gero lortzen dute pisua, eta beste eta jarretu behar dute ordaintzen. Orduan, haiek ez dute galtzen. Ez mhm. dakiz, gezurretan ari dira, edo... berez bai, berez gaina, eh, esaten dute, zuk zure etxe bizitza jartzen duzula, berme bezala, ez? Eta, bai. eta azkenean ez da bermea, zaren gero ordaintzen jarretu behar duzu, bai. ez? Beraz ez du ezertarako bali. Hori da. <laughs> e, hori da, e, gauza gauzarik importantena. Orduan, guk, bueno, ez gu bakarrik, jende asko gero eta gehiago eskatzen duena da, e, zuk galtzen baldin baduzu pizua, orduan, et, e, giltzak ematerakoan, honekin bukatu behar dela zuk duzun bankoarekin zorra. Mm -hmm. Hori da, dazion de pago deitzen dena, eta hori da, importantena. Hortaz gain, eskatzen duguna da, ba, administrazioak Ez dakigu nola, baina lortu behar duela horrelako e, e, bankoetzek duten pisuak edo, mm -hmm. dauden pisuak honekin egin multzo bat eta alokatu, baina prezio egokietan hori problema dituzten familiei. Pues, mm -hmm. hori kanporatuta duten persone hauek, nola ordenduko dute pisu arrut bat, E-, e-, ezin dute, mm -hmm. ezin dute nola egin aurre ba, e, zorrari eta gero etxe bizitza alokatua mhm. ordaintzeko. Mm -hmm. Ezin dute, orduan, administrazioak han hartu behar du eskua eta, bueno, a ber, zenbat piso daude Nafarroan, zenbat piso dauden Iruñan, udalak berak Iruñan baditu piso asko, orduan, alokatu egin behar du, baina egokia diren alokairuan, gez? Ez dakit zuen taldearen kasua den, beste asamblada batzuk sortzen diren tokietan, eta presio soziala e, egiten saiatzen dira, balako ba, ba, familiaren baten kasuan, kaleratu behar dituztenean, eta, eta lakotan, e, presio sozial horrekin lortzen alda gutxienez e, ba, desautzi hori atzeratzea edo posible alda elkartasun horren bidez nolabait naiz eta ez konpondu arazoa behintzat eh, kasu konkretuetan laguntzea? Bai, bueno, gutxienez lortzen dena da atzeratzea. Mm. Argi dagoena da guk ezin duguna, guk eh, jendeak ezin duela gelditu edo geldiarazi dena, ez? Baina gutxienez atzeratu bai eta hori da Orkoienen gertatu zena. Mm -hmm. Uztailaren hasieran edo egin zen Barkoienen bat, 50ren bat lagun elkartu zirenan eta orduan han eh, epailearen e, eh, idazkaria edo agertu zen, ezin zuen sartu etxean, eta orduan alegin zuen, eta gero atzeratu zuten bi jabete edo, eta denboratzen honetan mm, bi jubilatu aziren, balortu zuten bere egoera ekonomikoa, bueno, konpontzean eurri batean, zenbe bat etxera joan zen, eta bueno, azkenean lortu zuten, eta bideratu zen, eta ez zuten hori ara, eh, kanpora ateratzeko mhm. behar. Mm Beraz, eragin korrea da. Ba bai, bai, eta, politiko kiere, bai, azkenean jendea kalera ateratzen baldin bat, esaten bat du, hau ez da zuzena, Eh, politikoek ikusiko dute eh, benetan ez dela zuzena eta neurriak hartu behar dituztela. Mhm. Eta eh, elkartasuna jasotzen duten personen dako, ere bainez eta elburua ez lortu gutxinez, ez dira bakar bakarrik ikusten, an, bitxorraro bezala, mhm. eta ez, haizu begira, hau da, zuekin egin dutena ez da zuzena, mhm. eta gure elkartasuna dira nahi dugu orduan, badi eraginik eta oso importantea da denok parte hartzea. Beraz, bueno, parte hartu eta elkartasuna dira nahi duen jendeak, bat, aukera mm, bihar, arratsaldeko zazpi terdietan kulturgunean, egingo den asamblada horretan, baina badira beste bide batzuk, ezta? Zuekin kontaktuan jarlitezke modu ezberdinen bitartez, ez? Bai, bai. Badugu eh, elbide bat, elbide elektronikoa, ph.berrezar.gmail.com, berriro repikatuko dut, bai. ph.berrezar.gmail.com, eta telefono bat, 6 lau lau, bi bat lau, iru bost lau. Eh, errepikatuko dugu hori ere, jendeak apuntatzeko hastia izan dezan. Zei lau lau, bi bat lau, iru bost lau. Ederki ba, Josu Osta, mil esker gurean izateagatik eta errealitate gordin, baina ah, jada ohikoa bihurtzen ari den hau erakusteagatik. Eta e, uste beste zerbait bai, komentatzeko? Eh, Papirene artean aurkitu dut datu bat eta nik uste <laughs> datu dena, baina bueno, <laughs> Nafarroan gertatu dena bi mila sortzi garenetik aurrera, eh, abendu arte, e, mila eunta maika desauzio gertatu direla. Eh? Orduan, da... urtetan, mila eta piko, orduan, azkenean, iaia, ia, pues, egunero bat. Hori da, ez, da, ez da zenbaki makala. Ez, eh, eta e... estatu mailan berrogeita, berrogeita iru mila, berrogeita bi mila eta piko, orduan, mm -hmm. berrogeita mila estatu mailan. Ba hori, aipatutakoa, gero eta ohikoagoa bihurtzen ari den errealitate gordin eta ilun hau erakusteagatik, mila esker, Josu Osta, eta urrengor urren gorarte. Bale, agur. Agur. Bederatziak eta berrogei minutu momentu honetan, eta gure bigarren elkarrizketaren eh, ordua iritsi da. Telefonoz bestalde, mila, bosteunda amabi, bimila eta amabi, Nafarroa bizirik ekinmeneko kide den Sergio Iribarren. Eh, kaixo, Sergio, egunon. Bai, egun hon. E, eh, tira, iritsi da urtea, 2000 eta amabia, eta, bueno, iritsi da urte urrena ere, e, konkistaren eh, urte urrena, baina horretaz hitz egin baino lehen, e, gustatuko litzaidake jakitea zer den 2000 bostuen da amabi, 2000 eta amabi, Nafarroa bizirik izeneko ekimen hori, e, bueno, ba, zer da, zer egiten duzue, eta noiz sortu zen, pixka bat, historia pixka bat kontatu bai. iguzu posaira kontatuko iztau gubia, eta sortzian sortu zen ekimena, anelkartu elkartu ziren, ba, bueno, ez, a, desberdinak, ba, taranguren floren laoiz, edo, bueno, pello sarte bera, eta, bueno, ez, pizkaz oso jende entusiasta, ez, ja, bimila eta <laughs> ikusten zuten, ja, pos, aurten, ez, aurtengo datak izan behar zuen garrantzia, eta, bueno, ez, ja, bimila eta sortzian, pos, martxan jarri ziren, ez. Mhm. E, eh, ero, karo, ere, bimila eta ja, iru urte, iru ikasturte dara magulanean, eta, bueno, pos, desberdinak, eta, bueno, ekimena, ekimenare, funtsa ere, pues bueno, ez, bere aldaketak izan ditu ere, ez? Eta bueno, baina azken finean gure lanildoak beti bi izan dira, ez? Alde batetik ono ekoizpen kulturala egiten duguna, mm -hmm. pues bueno, liburu bat ere, pues iaia milali ale saldu ditugula, mm -hmm. ez, hor, buska txiki bat, konkistak boste urte, eta bueno... Benetako bezelerrea izan da, ez? E... Ba, bai, ziren, pues, gaur egun ere, pues, ia, ia, beratzi mila lehen saltzea, pues, ez da, ez da kontu... Ez da kontu, kontu makala, Eh? Bai, mhm. hori da, ez? Mm ere beste edizio bat ere, euskera eta ere egin genuen ere, eta bueno, ez, orain, eh, irugarren edizioari gara prestatzen, zeremonia, esan dudan bezala, ja, bigarren edizioa erdia gortua daukagu, ez? Gero beste, pues, gazte musika bilduma bat atera genuen, amazazpi Eh, musika bakarla dekin, eta bueno, orain pregoi aldizkariak ere orain bigarren alea orkestuko dugu, ja martxoan orkestu lehenengo alea, pues bueno, ez? Olako, sekoizuen kulturalak, beti ere oinarri, oinarrituak eskuragarritasunean, ez? Os, ba, pues, historia, historia, nafarroko historia, eta bueno, ez? Historia lantzen txendituzten liburuak, pues, askotan oso potolak dira, oso mm -hmm. ere, eta bueno, ez? Pues, guk, saiatu izan dugu, pues, bueno, ez? Ekoizten ditugu liburu horiek, edo aldizkariak, eta bueno, ez? eskuragarriak eskuragarriagoak izaten le batetik diruz eta gero estatetik ere pues bueno, es hor itxuran ere, ez? Mhm. E, eta gero beste lanildoa, ez, guk plantatzen duguna da, pues bueno, es kale dinamizazioa edo herri dinamizazioa ditu izan duguna, ez? E, oro oro horretan ere, pues bueno, es han sako handi horretan herri dinamizazioaren lan hondi horretan, pues bueno, txaldiak ere sartu izan ditu ere, pues egun kaitzaldi egin ditugula hiru hartagoetan eta bueno, es jarraitzen ditugula ematen ere, ekitaldi pila bat, eus, askotar, eta gaztetxe, eta kulturetxe, eta, bueno, ez, leku oso, zean nitzetan, ez, gero ere beste alde batitik ere, bueno, ez, olako, eh, taldeak sortu dira, ez, bueno, hor, lizarran badaude ere jalanean, ez, bueno, ekimenaren barruan, baina, eh, modu autonomoan ere, ez, gero ere, bueno, deba goienan, arrasate, eskoriatza, eta, bueno, hor, inguru horretan ere beste taldetxoa dago, ordizian, e, eh, tuteran, bueno, maigera jendeare, pues aparte, daukagu kontakto gara ekin, baina, bueno, ere, ere dinamika propioa dukarte, gero ere, pues, oi naldean ere, mhm. eta, pues, bueno, ez, horre, eta justo bizkat, elburu horrekin ere, eta talde gehiago sortzeko asmoarekin, ere, bueno, urtarrien hogeita laguan ere, ingo dugu, solako topaketa bat, eh, topaketa batzuk egingo ditugu hemen iruñan, eta elburu izango da hori, ez, pues, bizkaia leku hietan sortu diren bezala, pues, bueno, ez, Euskal Herriko txoko eta herri Harik eta gehienetan ere, pues bueno, es. Mm-hmm. Pues mendeurrenaren herri batzordeak sortzea, ez? Mm -hmm. izango da ere, pues bueno, hor. Mm Gure ikusten ari naiz eh, nolabait sozializazioa izan dela zuen e, ba, lehentasunetako bat, eh, bueno, ba, jendeari, jendarteari helaraztea e, benetan e, bi, mila bosteunda amabi horretan gertatu zena, nolabait historiografia eta edabide ofizialei ba, pixka bat aurka, horren aurka jarriz, ez? Hori izan da zuen helburuetako bat. Bai, bai, eta, bueno, ongi esan duzu, eh? baina, bueno, guintzat, eta kimena jaio zenean esen jaio estare inorren aurka egiteko, ez? Baizik eta bueno, ez? Beti ilunpean egon den historia hori, ez? Eta bestelako, ez, historia eta konkistaren historiaren inguruko bestelako ikuspuntu bat hori mai gainera gozuk esan duzu bezala jendarteratzeko, ez? Mm -hmm. Bestare jaio ez? E, inorren aurka jotzeko, baizik eta bueno, ez? Bide propio bat egiteko eta bueno, hortan ari gara bide propio horretan, ez? Mm ere, bueno, esan dudan bezala ere, beti eta zuk esan duzun bezala, hildo ofizial horretik, Nafarroako historia eta konkistaren historia beti ilunpean egon da, ez? Eta ikusten ari gara ere, ez? Ja, 2000 eta bai aldu da, eta Nafarroako gobernutik eta pasen urtean sortu zuten e, batzorde ofizial kakotxen artean horretatik ere, ez ere, ez? Gauza asko planteatzen, jo, mm guk behintzat ere ekimenetik eta gure txikitasunetik, ez? Herri mugimendutik jaio aldetik ere plantatzen ditugu, ez? Eh, planteatzen dugu, pues, mai, eh, data aprobetsatu behar dela, konkistaren gaia mailan jartzeko, e, konkistaren inguran ez ez? Mhm. Eta guk ikusten dugu, a ber, itxen atzorrela kamioi bat, <laughs> ikusten, dugu ere, Nafarroako gobernuak ente publiko batek hor hori bultzatu behar zuela, ez? Uh bultzatu behar zuela. Zeren, bueno, ez, ez dugu lertzen, bai ez, pasaren urtean, pasen urtean olako, bueno, sasi biltzar bat egin zuten hemen ere Iruñako alde zarrean, eta biltzar horretan part hartu zutenen e, zera, aditu edo, bueno, ez, irakasle guztiek ere hildo bere atzeukaten, eh, ez, pues, bueno, pues, bai, konkistatuak izan ginela, Nafarro, Nafarro, Nafarro, oza, Nafarroko erresuma, ez, galdu zela, Nafarroko erresumak bere buru, bere buru jabetza galdu zela, baina ia, ia, bere onurako izan zela, ez, orduan, mm -hmm. ez dugu lerten, ez, orduan, ez, publiko batetik olako ekimenak aurrera eramatea. Baina behintzat badirudi e, konkistaren nozioa edatzen hasia dela, zuek ere izanen duzue ba, erru pixka bat, ez horretan? Bai, bai, bai eta bueno, ez bakarrik ekimena, ez bai, eta ere, pues, urte ere ba, beraien ez, pues, beraien lana egin duten ere erri istolari eh, oiei ere, pues, amate, ez bat zea eh, hor triunfo edo, bueno, ez, irabazi bai. eh, honen ere zergati pizkat, ez, bueno, Tomas Urfainki, Peio Arte, Mikel Frauren, edo gaur egun gure, pues, Iñaki Zagredo, Ido Jarreta, bueno, ez, historia epila gabe, hor profesionala asko, profesionala ez direnak, ez, beraien lanetatik, beraien, ez, familia denboretatik, beren, beren aizialditik ere, denborak behar izan dut ere, pues, bueno, ez, gure herriaren historia berreskuratzeko hori, pues, oiei ere, pues, ematen di, dizke gure eskerrak, eta, bueno, berai esker ere, pues, olako, bueno, Pero eso esan son bezala, conquista en eh, término mai dago, mm. batzutan ere, pues bueno, Miguel Sanz que sabes me eh. Pues conquista toda, que los conquista eh, baina bueno. Pues badakigun va aquí egiten zuen ere tipo hone, eh? baina hmm. bueno. Eh? Eta, nola erdera, zolako esaldi marabilloso bat, ez berdin zela konkistatuak izan edo ez, baina, bueno, gaur egun bizi ginela horrela eta punto, ez? Mm -hmm. Baina, bueno, baina, bai, bai, ikusten dugu, pues bueno, irabazi txiki bat ere egin dugu. Bai, izan ere, bueno, e, Nafarroako gobernuak eta instituzioek eta orain arte, e, bueno, anexio hitza e, erabiltzen zuten, eta orain ja, bueno, behintzate konkista aipatzen dute, naiz eta, bueno, ba, bestelako eranskinak jartzen dizkioten, adibidez, e, aurten, e, ba, mila bosteundamabian gertatu zenarekin batera, mila berriundamabian gertatu zena, ospatu <coughs> nahi omen dute. e, zer iruditzen zaizkizu ekimen haue guztiak modu hildo ofizialetik egiten direnak? Ba, ni ere pertsonal maila nago adibidez, eh Nafarra bizirik ekimenetik ez dugu baloratu eta ez, ez gara sartu bai, aipatu banarengatik, ez? ba, badaukagu gure gure ibilbidea eta an sortu ginen eta gu gure bilbidea ez? Eta ez dugu ez dugu baloratzen ere, pues bueno, ofizial horretatik egiten dutena, bai, Aies martxoan bai, ez, alatu genuena Jose Hildo ofizial horre ari zituen ere dirutzak, eta bueno, ez, baina hor gelditu zen salaketari. I, pertsonal maian ere, ikusten, dut hori dela, oza, lotxagarria, ez, egin dutena, hor e, data horiek ere naste, nastu txarekin, ez? Mm -hmm. Zer, mila berrun tamabian gertatu zena, hori, oza, herri bat entzat izan behar zen lotxagarria hori gogoratzen, ez? Hor, gainera, Nafarroak ere, onza, Nafarroako erregeak ere behartua joan zen, ez? Hor, gerra santu horretara, mhm. eta gainera ere, pues, bueno, es, pues, moroen kontraktu gula, guda santu horret, edo, es, batikana guda horretan parte hartzeak, ere, pues, ia, ia, pues, lotxan behar gogoratzea, eta gogoratu behar genuen, baina lotxatuak, es, hor egin gure arbasoak, edo, bueno, es, gara horretan egin inzenaren gatik, es. Orduan, pues, bai, gobernuak ere, biratagoek eh, naztutzea, nastutzea, pues, bueno, es, dugu ere, pues, azken finean dela lehenen komentatu duguna, es, historiare ilunpean mantentzea, historiare, historiare gure historia, ez, nahaztutzea, hor, nahaztea dena, jendeak ere asko ez hitz egitea, ez, ez jakitea ere gehiegi gauzen inguruan, ez, gelditza anekdotetan, ez, pues, zatu de tolosa eta kateak eta, ez, eta Nafarro armaria, eta haren badak guzti hori ere gezu, dela, ez, Nafarroko armarriak ere zituela kateak, eta kate horiek ez, ez direla etortzen ez nabaz de tolosako bataia horretatik, eta mhm. bueno, ez, hor pizka bat ere, bos, bueno, ez, hor, ibentzat, bos, pertsona maiek uste dut pizke, lotxatua, ez, hori mhm. egiten ari duten bai. ja, hor hori onaz hori, ez. Baldako mila bosteunda da amabian gertatu zena ospatzerik, izan ere, ba, berriz ere, eta Nafarroako gobernuak, eta nolabaite hildo ofizialak eh, ba, ospakizun hitza ere aipatzen du. Zuek, mm, badakit ospakizun hitza ez duzuela erabiltzen? Eh, egiten ari lana da gogoratzeko, ez? Oroimen mhm. historikori berreskuratzeko lana egiten dugu, ez? guk ere, pues, lehen esan, zuen, bueno, ja, eta mabia heldu da, ez? Uh Eta, bueno, pues, ez da zer gertatu la berezia, ez? Eta mila eta mabia bukatuko da, eta jarraituko dugu, eta bimila eta mairoan sartuko gara, ez? Baina, bueno, ikusten dugu importante, ez? Urte, urte honek, ez? Bosgarren mendeurrena betetzen, duen, betetzen den urte, urte hau aprobetsatu behar dugula, jendean artean, eta lehen aipatu duguna, ez? Jendean artean, kokistaren gaiare gizarteratzeko, jendeak hitz egiteko, e, ez? Eta pizkat, ere gazteak eta helduak eta eta bueno, kolektibon artean ere historiaren historiaren inguruko jakin mina sortzeko, ez? Mm -hmm. Den bueno, ez, pues bueno, hor eh, ikusten dugu importante, hori men historikoa ez, berreskuratzea herri batentzat oso importantea, zen, bueno, ez? Ez, da, ez baldin badak iztu nondik, nondik ere, oza, nola jakin guzuen ere noragoa se edo, nora joan nahi dugun, ez? Mm -hmm. Ordon, pues bueno, betiko esaldia, ez? Ordon, pues bueno, ez? Baina dela guztun urte gertutakoa, edo, edo mila urtean, ez, pues, gazteiz, gazteiz, bueno, araba, gipuzkoa eta gezado ere, ez, gaztela alarmadak okupatzen dutenean ere, horren inguruko, ez, gertarak ezagutzea, eta, bueno, ez, hori importante, ikusten dugu, herri bezala pues, bueno, ez, herri bezala, ere aurrera eh, joateko, ez? Hmm. E, lehen aipatu diguzu, orain artez, e, ekimen, ze egitasmo egin dituen, edo bideratu dituen Nafarroa bizirik ekimenak, baina badituzue datozen aste, datozen hilabeteetarako bestelako proiektuak ere, lehenbizikoa aipatuko dugu e, hilaren hogeita zeian, hemen berriozaren, e, ba, hemengo kulturgunean itzaldia eginen duzuela, zuen ekimenaren ba, aurkezpen dena edo egiteko, eh, esanen dugu hori mm, astenetako ez urrengo asteko ostegunean izanen dela, txaleko zazpietan <coughs> kulturgunean, baina suposatzen dut eh, bestelako ekitaldiak eta bestelakoak ere prestatu dituzuela, batzu batzuk e, aipatu dizkizugu, dizkiguzuia bai. arestian, baina nolabaiteko laburpena egiterik izanen bazenu? Bai, bai, pues hori ez, eh? dan duzun bezala, orain italdipia ditugu ere, bora, azte honetan ere, salautzela joango gara, gero hori ez, gero gero etxabarri nor markina ondoan, esan duzela zelaian zua, bueno, itzaldiko ditugu, e, ospiral honetan aurkezten dugu pregoia aldizkariaren bigarren alea, ere, bueno, atera, bueno, ja, ba, gure aztean, gure, gure eskutartean, baina, bueno, ospiral aurkezten dugu, eta, bueno, kasu honetan, peio esatek eh, iratzitako testuetan ere, jasotzen da, mila behatzen togei tabian, amaiurko oroitarri ere Bueno, eraiki zuten ere, pues, ze polemika egon zen, eh? Zor, bueno, diputazioak olako batzorde bat sortu zuen, ez, bueno, Komisión de Monumentos Históricos de, de Navarra, eta, bueno, ez, beraiek izan ziren arduradunak amaiurko ba, monolitor, oitarria, ditzeko, mm -hmm. ez, polemika, olako polemika bat egon zen ere, ez, gara joizan, eta, bueno, hor jasutzen da, aldizkarian, eta hori, ostiralean arkeztuko dugu. E, hogeita lauan, atorren astean ere, azkartean artean, e, egingo dugu hori, ez, topaketak, hor, nafarra biziriken topaketa horiek ere, pues, lehen esan duan bezala, pues, bueno, es, gure helburua da, e, herri, ez, Euskal Herriko herri auzo aliketa gehienetan ere, pues bueno, es, bosgarren mendeurrenaren herri batzordeak sortzea, ez. Mm Eta gero ere, pues bueno, ez, hor e, izango dugu, ez, ekainan amazian izango dugu, bueno, ez, urteko egun potentena, eta horri begira, pues izat, egongo dira bestelako dinamika. ez. E, ja, larun bat honetan adibidez jarri genuen Nafarroko gaztelu, bueno, Nafarroko erresuma defendatu zutenen gazteluak ez, mugarriztatzeko lehenengo mugarria, ez, hor edo, horitzeko lehenengo mugarria jarri genuen plaka bat, bestatu mhm. dugu, eta eskoriatzen, ez, eskoriatzen, eh, eskoriatzeko eh, herrian dago nahi zorroz gazteloa jarri genuen, eta hor, gure helburua da, ez, pues, bueno, urte honetan, eta hemen dikaur gare, pues, bueno, alik eta gazteo markatzea, ez, e, mugarriztatzea, ez, uh mhm. -huh. e, irulegioa okagu prestatu uarteko gazteloare, Osea, hor, gaztelua mugarri bat jarriko dugu, eoi jartzunen, bos, bueno, ez, leku desberdinak ditugu, eta, bos, bueno, egunaren, egunaren zera izango da, fiska bat, ez, mendi martxa bat egin, gero, pues, jendearen kartu ere gazteluan, hor, beti, gehienetan ere gazteluak mendi tontorretan egoten ziren, hor, mm -hmm. alako kitaldi bat egin, gero jeitsi, eta, bueno, pues, askaria, mhm. edo erromeria txiki bat egin, eta beti izango da, pues, bueno, ez, kainaren amazieri begira, indar bilketak egiteko, mhm herri horietan, ez? Hmm. Eta bueno, gero ere, pues programatu ditugu zenbait mainguru potenteak ere, pues herri desberdinetan, hor eh, Ibarran egingo dute bat, gero hemen Iruñan egin nahi dugu beste mainguru bat ere konkista eta errepresia pizka bat landuko duena. Eta bueno, ez? Eta ja gero ekainaren dana pizka bat, ez? Hor dinamika hori ekainaren 16 begira, mm -hmm. hmm. ez? Ekainaren 16 pues bueno, marcha nazionala egin nahi dugu, Euskal Herriko marcha nazional bat. Eh, dei egiten ere herri eta bueno, auzo guztien guztietan duen, pues bueno, ez? E, eh, adierazbide kultural ez? Pues, kilikiek eta baldoiek, edo dantza taldeak, txalapartariak, edo antzerki taldeak, musika taldeak, martxa horretan parte hartzeko, bueno, ez? Egin nahi duguna da hori, ez? Martxa horretan, hor, adierazi, bosteun urte konkistatuak izan ondoren, eh, pues, nafarra hori bizin dagoela, ez? Eta ja, pues, ekaien amazia eta gero ere, pues, bueno, usteiaren, ere, bere berezire matik goiru inan, betitzen ikako urte iruñera sartu zirela, ez, bon, duke de albaren tropa, tropa horiek ere, eta ja udazkenari begira ere, zoituteran, talizarren ere, ekimen ezberdinak ditugu planteatuak ere, pues, fiskal berreskurapen, ez, egon ziren orain dela guztun urte, e, eh, bengar konkistak berreskurapen batzuk egon ziren, ez, Nafarroko buru jadetza berreskuratzeko zaiakera batzuk egon ziren, eta lehenengoa, ni agostun tamabian bertan, ez, udazkenean eman zen, ez, Oran, pues, pizka bat, alde horretatik ere, pues, aurten gudazkenean ere, pues, pusagorako zenbait ekimene egingo ditugu. Eta hori da, ekimenetik, ez, fiskalia kontrolatua edo, bueno, ez, koordinatua dituguna, bakiko ere, pues, bueno, zenbait herrietan, pues, antzatalde desberdinek ere, Olako ikuskizun bereziak adira planteatzen, ama ere pastoral moduko bat egingo dutela bazterren miltzarrelen bezperetan, mm -hmm. badago beste ekimen bat ere, pues, pizkaterriaren zorrera eta konkistaren mendeurena ustartzen duena, orduan, pues, ono, ez? badakigu direla. <laughs> ez duzu aspertzeko betarik eh. izanen, ez? Datozen <laughs> hilabetetan ikus argi gelditzen gelditzen bai, denez. Bai, bai. E, bueno, ba, guri besterik etzaigu falta, eskerriak e, ematea baino, eskerrik asko e, Sergio Iribarren, e, mila bosteun damabi, bi mila eta amabi, Nafarroa bizirik ekimeneko kidea, ba, ekimenaren berri emateagatik, eta gure entzulei mm, ba, gogorarazi mm, datorren astean, hilaren hogeita seian, aurkezpena eginen duzuela, hemen berri berriozarko kulturgunean, eta, bueno, ba, ia kulturgune hori lepo betetzen den, kulturguneko areto hori, eta sorteon ba, zuen urrengo ekimenekin, eta zuen urrengo egitasmoekin. Sergio hori barren, mil esker? Bai, mil esker zuei. Ale, aio! Bai, bezarka, eta Agur. agur. Eta hain ere, mila bosteunda amabi izaneko kantu honekin, berri txarriak taldearen kantu instrumental honekin, agur esanen dizuegu zuei ere. Amarrak puntu-puntuan orain txe bertan, berrion saioa amaitu da, baina datorren hostiralean, hemen txizanen gara berriz ere, goizeko bederatzietatik amarrietara FMko eun puntu sortzian eta interneten eguzkiplaza.neten. Ordur arte txintxoak izan eta ondo bizi, aio!